Ah. Mais uma do DJ Pedro. Ah. Ah. Ganha cunhada quase saiu na pancada. Tive que sair de casa pra não arrumar caô Peguei o foguetão danado, tem destino na quebrada. Chupo pro baile, me arrasta, suas amigas é fofo. Ei, é fofo, ei, é fofo. por que é poucas palavras, por não pegar nada forte, então é fuga na cunhada. É poucas palavras, vou não pegar nada. Se eu bati nela, me arraste, então é fuga na cunhada. É poucas palavras, vou não pegar nada. Se eu bati nela, me arraste, então é fuga na cunhada. É poucas palavras, vou não pegar nada. Se eu bati nela, me arraste, então é fuga na cunhada. Fuga na cunha. Eu e a cunhada quase saiu na pancada. Tive que sair de casa pra não arrumar carro. Peguei o foguetão danado, tem destino na quebrada. Seu pro baile me arrasta, suas amigas é fofo. Ei, é fofo. Ei, é fofo. por porque é poucas palavras por não pegar nada. Se eu bati nela, me arraste, então é fuga na cunhada. É poucas palavras, por não pegar nada. Se eu bati nela, me arraste, então é fuga na cunhada. É poucas palavras, por não pegar nada. Se eu bati nela, me arraste, então é fuga na cunhada. É poucas palavras, por não pegar nada. Se eu bati nela, me arraste, então é fuga na cunhada. Então é fuga na cunhada